en op die verseelde stukken het geteken, Nehema, die gouverneur, die sien van Aglia, en Sedeka, Sirja, Asrea, Jerema, Pasgir, Anrea, Malko, Hattes, Zepnia, Malig, Harem, Em, Remu, Optra, Daniel, en Netom, Parig, Meselam, Abba, en Jemen, Ma, Sra, Belgae, Simea, dit was die priesters en die leviete, je, sê, die sien van Asmio, ben nie van die seens van Endat, Godneel, en hulle broers, Sepneel, Boto, Elta, Olja, Hanan, Mecha, Leop, Aspio, Sakir, Serpio, Sepneel, Boto, Pan, Benini. Die hoofde van die volk, Paros, Paat Moab, Elang, Sati, Pani, Beni, Asgat, Pe, Pai, Adonia, Begwaai, Aden, Pater, Isko, Asir, Oto, Asim, Pee, Sai, Haref, Anatot, Noebai, Magpas, Meselam, Jeser, Mesesbel, Sadok, Jedea, Peljo, Hanan, Anja, Bos, O, Hanio, Asep, Hales, Blo, Swebek, Rehem, Aspna, Ma, Es, Ea, Inna, Anan, Anan. Male, Harem, Ba, No. In die rest van die volk, die priesters, die leviete, die poortwachters, die zangers, die tempelbediendes en allemaal wat hulle afgesonder het van die volken van die landen tot die wet van God, hulle vrouwen, hulle ziens en hulle dochters, allemaal wat enigszins kon verstaan, het bij hulle broers, die vername mannen onder hulle, aangesluit, en hulle het onderreed en met beswering hulle self verplig om te wandelen in die wet van God, wat dier die diens van Mooses, die knecht van God, gegee is, en om te hou en te doen al die geboeien van die Heere onze Heere, en sy verordeningen en sy inzettingen, verder dat ons ons dochters niet zou gee aan die volken van die land, en hulle dochters niet zou neem vir ons seens nie, en als die volken van die land koop waren en allerhande soorte koring bring om op die Sabbatdag te verkoop, dat ons niks van hulle zou neem op die Sabbat of op de heilige dag niet, en dat ons in die zevende jaar die land braak zou laat lee en van elke skuldvordering afzien. En ons het voor ons die verplichting aangegaan om onze derde van de sikkel in die jaar op te leven voor die dienst van die huis van onze God, voor die toonbrode en die voortdurende spijsoffer en die voortdurende brandoffer, die offers van die Sabbate, van die nieuwe mannen, vir die feestuie en vir weigaves en vir sondoffers om vir Israel versoening te doen, en vir enige dienstwerk in die huis van onze God. En ons, die priesters, die leviete en die volk het die lot gewerk oor die levering van hout, om het volgens ons families op vastgestelde tye jaar voor jaar te brengen naar die huis van onze God om vier te maken op die altaar van die Heere onze God soos geskrywe staan in die wet, en om die eerstelingen van ons grond en die eerstelingen van allerhande vruchtebome jaar voor jaar in die huis van die Heere te brengen, en om die eerstgeborenes van ons ziens en ons vee, soos geskrywe staan in die wet, en die eerstgeborenes van ons grootvee en ons kleinvee te brengen in die huis van onze God voor de priesters wat dienst doen in die huis van onze God, en dat ons die eerstelingen van ons grove meel en van ons offergaves en van die vruchten van allerhande bome, van mos en olie, zou brengen voor die priesters in die kamers van die huis van onze God in die tiendes van ons grond voor die leviete, terwijl hulle, die leviete, die tiendes zou in vorder in al ons landbouwsteden. En die priester, die sien van al, Ron, moet bij die leviete wees als die leviete die tiendes in vorder, en die leviete moet de tiende van die tiendes naar die huis van onze God brengen, in die kamers van die skathuis. Want in die kamers moet die kinders van Israël en die kinders van Levi die offergawe van koring, mos en olie breng, omdat die gereedskappe van die heiligdom en die dienstende priesters en die poortwachters en die zangers daar is, van ons wel die huis van onze God niet laat verwaarloos niet.